20 років тому Антарктида оголошена заповідною зоною ООН. А що б ми в біса тріскали? скривив у його бік рота Мілтон Брус. Власні екскременти? Патлоу зареготав. Ваша правда. Б'юся б заклад, що ми б досі поздихали з голоду. До чого тут ООН? Міжнародну угоду підписало 12 держав світу, втрутився фільмарш. Ви не досить добре обдумали питання, сер. Естрада набув ще одного союзника і утретє замахав руками. До того ж ми знищили стільки пінгвінячих яєць. Сьогодні за столом уперше сидів турбалин. Було принаймні не тактовно згадувати таке. Метро зглянув на естраду, тоді на філа марша сказав: Якщо вирішується доля життя чи смерті всі інші міркування само собою відступають у тінь. Ми полювали в розумних межах реальної необхідності. Так вважаю не тільки я. Відмінно, озвався Філмарш. Ви справжній радянський політик, а вже ж сер. Радянські політики тим і славилися, що під усе підводять марксистський ґрунт, розумну межу реальної необхідності. Ви комуніст? раптом спитав він, прискалившись. Булат здивовано кивнув. У словах марша не було нічого образливого. Але матрос відчував, що то лише преамбула. Філмарш так само несподівано спитав А ви вірите політикам, сер? Найрозумнішим. Професор усміхнувся і дрібно закивав. Ви, звичайно, маєте на увазі ваших. Розмова заходила в глухий кут, а Булатові зараз аж ніяк не хотілося сперечатись про політику. Насувалася ніч. Треба було думати про завтрашній день і його невідкладні клопоти. Він сказав: у нас попереду багато часу для таких дискусій, професора Марш а завтра доведеться рано вставати. Вранці вони рушили в чотирьох. Марш мав виїхати їм назустріч наступного ж дня. На нарти поклали ще зо дві сотні дощаних вішок. По восьмій чи дев'ятій милі Булат глянув назад. База давно сховалася за снігами і він побачив тільки щоглу з двома трикутними антенами на вершку. Зате дорога була позначена чітким пунктиром темних плямок, які губилися вдалині. Заночувавши в готових наметах, уранці взяли дві туші і рушили назад, а десь посеред дороги зустріли групу філомарша. Попереду виступав механік брус, одну поглядаючи на стрілку компаса хоча пунктир вішок був видно на добру милю вперед і назад. Завтра зустрінемось на цьому самому місці, після спільного привалу запевнив професор Марш. Не знаю, не знаю, підгукнувся Жак Антуан. Якщо знову не заблукаєте. Додому прийшли без пригод, хоч були натомлені й перемерзлі. День збільшився до восьми години. Зовсім як на Україні в грудні, подумав Булат. Проте надвір'я в приміщенні здавалося жарко. Він швидко розімлів і поринув у важкий сон. Наступного дня вони зустрілися з групою марша посеред дороги. Це нагадувало добрий робочий ритм, і навіть Жак Антуан більше скептично не всміхався. Але щодня доводилось долати по 20 миль змагатися з бураном і 40-градусним морозом. І наприкінці походів Булат відчув, що сили його кінчаються. Був четвер, 9 вересня. 10-го з останнім тюленем та обома наметами повернувся професор Марш. Усі хиталися від перевтоми. Патлоу навіть помітно схуд. Цілу суботу відсипались, а в неділю влаштували бенкет на 17 персон. 13 вересня. В суботу і неділю падав майже по європейському пухкий сніг.